نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا وصلوات ربي وسلامه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة وعلى آله وصحبه ومن استن بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل كما وصانا الله تعالى بها في محكم تنزيله في الآيات البينات ثم اعلموا رحمكم الله أن من الصفات الحميدة والشيم الكريمة التي حث الإسلام على التخلق بها صفة الرحمة فإن الله تعالى قد اتصف بها فمن أسمائه جل وعلا الرحمن الرحيم أرحم الراحمين ذو الرحمة خير الراحمين ووصف نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة فقال صلوات الله وسلامه عليه أنا الرحمة المهدى وقال جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ثم ومن أسمائه جل صلوات الله وسلامه عليه نبي الرحمة فعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا محمد أنا أحمد أنا نبي الرحمة أنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا المقفى وأمته صلى الله عليه وسلم أمة الرحمة ففي حديث أبي موسى الأشعري, أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه قال إن أمتي أمة مرحومة فاتصفوا عباد الله بهذه الصفة فإن الله تعالى امتدح الراحمين فقال الراحمون يرحمهم الرحمن يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ولحصول ولل وللحصول على هذه على هذه الصفة سبل التي من تمسك بها نال هذه الرحمة ونال بها الدخول في المرحومين عند الله جل وعلا فمن طرق الوصول إلى الرحمة إفشاء السلام بين العباد فإنها تورث الرحمة في الدنيا للبر والفاجر وهي في الآخرة للبر فقط قال صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تحابوا لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم وقال, صلى الله وقال جل وعلا وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على, على, رب على نفسه الرحمة والرحمة أيضا تحصل بعدم اليأس من رحمة الله وكذا والرجاء في رحمته جل وعلا قال الله تعالى إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون وقال تعالى يمتدح عباده بالرجاء في رحمته فقال يرجون رحمته ويخافون عذابا وقال جل وعلا أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون فهذه الرحمة خليق بأهل العلم على خليق بأهل العلم بأهل العلم الاتصاف بها على وجه الخصوص بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد ‘yan'uwa musulmi mu الله جل وعلا كما يندى الله تعالى يمن ta'ala yi mana a cikin ayoyi na alkur'ani masu yawa kuma ya mana alkawarin samun alkhairi mai girma a cikin tsoronsa kuma ya sanya tsoron Allah shine fiyayyen guzuri da mutum ya guzurinsa a wannan rayuwa ta duniya domin tafiya ya zuwa ga makoma wadda babu makawa a gare ta sannan daga cikin sifofi kyawawa da wato alhairai wanda Allah maɗaukakin sarki ya sanya a sifantu da su akwai sifar rahma wannan sifa ce daga cikin sifofi na alkhairi wanda ya wajaba kowane musulmi ya sifantu da ita abinda ake nufi da rahma shine nufin alheri nufin kyautatawa nufin ihsani wanda yake shine muke fassarawa da tausayi domin duk wanda yake jin tausayi yana san alkhairi ga wanda yake tausayinsa to wannan sifa sifa ce madaukakiya domin Allah jalla wa ala ya sifantu da wannan sifa daga cikin sunayen Allah akwai su ba ɗaya ba a cikin alkur'ani wanda aka ciro su daga wannan sifa ta rahama daga cikin sunayensa akwai ar-rahman wato mai yawan rahama wanda rahamarsa ta game kowa da komai domin babu wani abu daga cikin halitta face yana samun rabo daga cikin wannan rahma da ita ce da wannan rahama ce wato hatta dabba take jin tausayin abin da ta haifa sai ka ga giwa ta sanya yarta ta a cikin tabo domin ta yi birgima saboda ta samu sanyayyar jikinta ta sa kafarta maimakon ta mutsike ta ta san cewa ta ji kanta da tausayinta ta yi nufin ihsani a gare ta sai ta sanya nauyin nata daidai gwargwadon yadda za ta tsari za ta hana ta tashi amma ba yadda za ta halaka ta ba kuma yadda za ta halaka abokin gaba wannan yana daga cikin rahamar Allah wanda ta yalwace komai kuma shine ar-rahman kuma shine ar-rahim suna ne mai nufin cewar mai wato madawwamiyar rahama wadda take mai girman mai girman da babu kamata ita ce rahamar da Allah madaukakin sarki ya keɓance ta ga bayinsa wanda Allah maɗaukakin sarki yake jin kan bayinsa muminai da ita rana alkiyama wanda da ita ce zai sanya musu tsira daga azabarsa da shiga cikin rahamarsa cikin gidan rahamarsa shine gidan aljanna da kuma samun yardarsa wadda ba zai yi fushi da su ba har abada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah yana da rahama guda ɗari. Allah ya raba rahama guda ɗari. guda ɗaya ita ce yake jin kai da ita a cikin rayuwar duniya da ita ce yake ita ce yake jin kai da ita ga halitta a rayuwar duniya ya ajiye guda 99 wadda ita ce zai ji kan muminai ranar alkiyama da wato wannan rahama ta ninkin baninkin kuma daga cikin sunayensa jalla wa'ala akwai arhamur rahimin akwai khairur rahim wato mafi jin kan masu jin kai mafi alkhairin masu jin kai ma'abucin rahama sannan da irin sifofi waɗanda suke ba daga sunan rahama ba ne. amma dukkaninsu suna nuni ya zuwa ga rahama kamar sifan albarru wanda yake wato mai nagarta mai kyautatawa kuma ar-ra'uf kuma al-karim kuma zuljalali wal ikram duk waɗannan sifofi ne wanda suke nuna wato nufin alkhairin Allah ga bayinsa da kuma cewar wannan sifa ta rahama Allah madaukakin sarki ya wajabta ma kansa wannan sifa yace kataba rabbukum ala nafsihi rahma ubangijinka ubangijinku ya rubuta rahama akan ka akansa wato ma'ana Allah madaukakin sarki ya wajabta ma kansa jin kai ba wanda zai wajabta masa shine ya wajabta ma kansa jalla wa ala saboda wannan sifata sa ta kamala wannan sifata sa ta daukaka wannan sifata sa ta jamala ya rubuta ma kansa cewa shi mai jin kai ne kuma jin kansa ya riga ya riga fushinsa ya riga azabarsa haka zalika Allah ya sifanta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da cewa shi mai rahama ne yace bil mu'minina raufur rahim shi mai tausayi ne mai jin kai ga mu'minai kuma daga cikin sunayensa ya san daga cikin sunayensa akwai wato nabiyur rahma kamar yadda ya faɗa hadisi ingantacce yace ni ne muhammad ni ne ahmad ni ne nabiyur rahma ni ne alhashir ni ne almuqaffa ni ne nabiyul malhama duk waɗannan sunaye suna nuna muhimmancin sifar rahma kuma Allah madaukakin sarki yace bai aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba face rahama ga talikai kuma haka ya kira al'umarsa al'umma wadda yake an jikanta ummati ummatun marhuma al'umma ta ce al'umma ce wadda aka jikanta wadda wadda aka sanya mata rahama daga cikin yanda annabi sallallahu yanda zamu gano wato inda rahamar annabi sallallahu alaihi wasallam take bayyana yanda Allah ya umarce shi da cewa ya sassauta sashinsa ya sassauta kwibinsa ga muminai don haka annabi sallallahu alaihi wasallam mai saukin hali ne tare da muminai ku yanga za ta zo ta same shi wadda take akwai wata baiwa ku yanga ce tana da tabin hankali ma a cikin tana da dan tabin hankali ta zo ta samu annabi sallallahu alaihi wasallam a tsakiyar hanya ta ce ya rasulallah ina so na ganka ya ce ta ce ina so na ganka ya ce ya ummu fulan ya kira ta da suna na girmamawa ga ta kuma ba wata bace a cikin wato mizanin duniya ya ce ya ummu fulan ki zaɓi duk inda kike so a cikin garin madina kina inda kike so na zo ki ganni zan zo har ki ganni irin wannan sifa ta rahama wadda ta nuna kan cewar baya jiji da kai baya luwaƙanta wani baya ganin kyarar wani bal ya sifantu da sifar wannan sifa ta tausayi to haka annabi salawatullahi wa salamuhu alaihi yake kuma Allah ta'ala yayi masa wannan shaida yace fa bima rahmatin min Allah linta lahum saboda wata rahama daga Allah ka zamanto mai saukin mai taushin hali a gare su mai saukin hali a gare su walau kunta faddan ghalid alqalbi lam faddu min hawlik da ka kasance wato mai kaushin hali mai kaushin zuciya da sun tarwatse gabarinka shi yasa wataran wani balaraban daji ya zo ya same shi ya finciki wuyansa ya ce kai min labtu daga dukiyar Allah domin dukiyar ta Allah ce ba taka ba ce. annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunkwi da kansa da yanda ya ja wuyansa har sai da wato har sai da har sai da abayarsa ta shata a kafadarsa sai ya ce dukiya ta Allah ce kuma ni bawan Allah ne kuma ni Allah ya dora ma nauyin rabata yace ku labta masa a ciki akan raƙumansa iya abin da yake bukata da aka yi masa labtu sai ya juya zai tafi sai ce to kai ya balarabe kai ya dan kauye to kuma abin da kai mun fa na wannan cutar ba za zan dauki fansa ba na rama sai ce a ba za ka rama ba yace to saboda me yace domin kai ba ka rama mummuna da mummuna sai dai kai afwa ka yafi to haka ya sifantu da wannan sifa salawatullahi wa alai yana sumbantar yara yana sumbantar yara ‘ya'yansa idan suka zo ya sumbance su idan aka kawo masa ‘ya'yansa habbai ya ɗora su akan cinyarsa idan suka yi fitsari ba zai nuna kyara ba ya ce ku ɗauke shi bal bal sai ya mika shi ga mahaifiyarsa ya ce a kawo ruwa ya biyar da ruwan a jikin yaron ya biyar da ruwan a jikin sifarsa ba tare da ya nuna wani kyara ba duk wannan sifa ce ta rahama kuma yana daga cikin wannan sifa tasa rahama ta rahama da ya kasance yana cewa yana ce ma al'umarsa ina hada ku da Allah akan haƙƙin raunana guda biyu mata da kuma marayu don haka ya kasance a cikin hudubarsa ta bankwana ya yi wasiya ta musamman ga mata ya ce ina yi muku wasiyar kyautatawa ga matanku ina yi muku wasiyar kyautatawa ga matanku kuma yace ma al'umarsa wanda ya fi kowa alhairi a cikinku shine wanda ya fi kyautata ma iyalinsa wannan duk tana daga cikin sifar rahama ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da wani daga cikin ƙauyawan larabawa manyan su ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana sumbantar ƴaƴansa sai yace ni ku ƴaƴana guda tara ban taɓa sumbantar ɗaya daga cikinsu ba domin shi yana ganin wannan shine alamar sifar wato girma shine alamar sifar wato buwaya ta shugaba da kuma babba da ya kamata ya sufantu da ita annabi sallallahu alaihi wasallam ya kalle shi yace to ya zan yi da kai idan Allah ya cire rahama daga cikin zuciyarka wato cirewar rahama daga cikin zuciyar dan adam ita ce za ta sa shi ya zamanto wato mara jin kai ga waɗanda suke raunana musamman mata da musamman mata da yara yana daga cikin wannan rahama ta annabi sallallahu alaihi wasallam hatta dabbobi su ma jin kansu yake wata ran ya ga Aisha radiyallahu anha tana ta dukan taguwarta tana ta dukanta sai ce ya aisha ki zamanto mai tausayi domin shi tausayi bai taba shiga cikin wani abu ba face ya kyautata shi ko ba taba zare shi daga cikin wani abu ba face ya na shi don haka ya yi umarni da kada a dora ma dabba abinda za ta gagara gare ta wajen ɗauka yana daga cikin wannan rahama da ya sifanta da ya kwadaitar da sahabbai akan wato waɗanda suke da masu musu hidima su ne bayinsu waɗanda suke ƙarƙashinsu barorinsu kan cewar wato su kyautata musu su ciyar da su daga abin da suke ci su tufatar da su daga tufar da suke sawa kuma idan kada su ɗora musu aiki sai dai face abin wanda za su iya yi yayin da ya ga abu mas'udin al-badri ya zara bulala yana dukan wani bawa nasa annab sallallahu alaihi wasallam ce ya aba mas'ud ya aba mas'ud ya aba mas'ud har sau uku sai ya juyo ya kalle shi yace lallahu aqdara minka alaihi lallahu aqdaru minka alaihi yace wallahi Allah ya fi iko akanka bisa ikonka akansa nan take Abu Mas'ud yace na yanta shi ya Rasulullah ya yanta shi saboda Allah to wannan duk daga sifar rahama ce yana daga cikin sifofin rahama na annabi sallallahu alaihi wasallam da kwadaitar da mu akan sifar rahama ta yadu a cikin al'umman mu cewa idan mutum ya atishawa a ce masa yarhamukallah Allah ya maka rahama Allah ya ji kanka saboda zuci saboda harshen mutum ya saba da addu'ar neman rahama a cikin al'umma to ita kuma rahama yalwa gare ta don haka yayin da duk wani kokari da mutum yayi yace zai takura ta annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya gyara wannan fahimtar tasa wata ran wani bakauye ya shigo masallaci ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah sai yace ya Allah kai mun rahama da ni da Muhammadu kadai kada kai rahama ga kowa in ba ga mu ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam da aka idar da sallah ya kira shi yace laqad tahajjarta wasi'a ka takura abin da yake mai yalwa saboda Allah ta'ala ya ce wa rahmati wasi'at kulli shay' Rahama ta yalwaci komai saboda haka ya zaka takura ta ga wani a mutum ɗaya ko mutum biyu wannan yana daga cikin wannan da ya wajaba mu fahimci daga wannan kan cewa kada mu takura rahamar Allah ga kawukanmu ko mutum dan ya ga kan cewar shi ya kiyaye iyakokin Allah ya tako ya takaita rahamar Allah ga kansa ya rinka ganin waɗanda suke cikin sabo su ba su da rabo a cikin wannan ba su da rabo a cikin rahamar Allah domin babu wanda ya isa ya hana rahamar Allah ta isa ga wanda ya so hatta kafirai kada ka soke musu rahamar Allah domin Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka ce masa ya tsine makafirai sai ya ce inni lam ab'ath inni lam ub'ath la'ana ni ba aiko ni ba domin na rinka kwashe rahama daga mutane saboda haka ta kafirai ka ringa kallon su da karran rahama da kallon kauna da fatan kan cewar rahamar Allah ta same su su ma su gane su gane su imani da Allah su imani da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ita rahama daga cikin hanyoyin samunta akwai yada sallama saboda a cikin sallama akwai addu'a gare ta ana cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wato amincin Allah ya tabbata gare ku da rahamar Allah da albarkatunsa kaga roƙa ma dan uwanka kake yayin da duk ka hadu da shi kan cewar Allah ya saukar da rahamarsa a gare shi bayan aminci ga kuma ƙarin alkhairi shine albarka wannan yake sanya rahamar Allah ya zamanto a cikin duniya ta samu ga kowa ko managarci ne ko fajiri ne haka zalika daga cikin hanyoyin da ake samun rahama shine wato kyautata yin rahama daga cikin hanyoyin da ake samun rahamar Allah shine yin rahama ga bayin Allah domin Allah madaukakin sarki ya ce arrahimun yarhamuhumur rahman masu yin rahma Allah arrahmanu yana jin kansu shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da yake nema yake bukatuwa ya zuwa ga saukar rahama a cikin al'umma shine lokacin neman nasarar yaki sai ya samu waɗanda suke wato mabukata masu rauni a cikin al'umma ya musu ihsani ya kaddamar da su su yi addu'a sai ya ce wahal sarun وترزقون إلا بضعفائكم بإخلاصهم وبدعائهم yace shin kuna tsammanin nasara tana zuwa muku ne arziki ma yana zuwa muku ne illa ba dan wato fakiranku da raunananku ba saboda ikhlasinsu da addu'arsu wannan yake wajabta cewar yayin da duk mutum yake son samun rahamar Allah to ya yawaita isani ga mabukatuwa ga masu bukata ga isani musamman a cikin wannan lokaci da muke ciki mutane ana cikin tsananin rashin tsananin rashi da tsananin wahala da tsananin rashin lafiya da yunwa da bukata da bukatu ta ko'ina ko'ina bukatu ne na mutane to wannan maimakon mutum ya rinka ganin ya rinka kuka yana cewa wai yo Allah idan har shi Allah maɗaukacin sarki ya wace masa ya ɗauki wannan sanadiyya ce sababi ne na samun shigar sa ga rahma kuma mu kanmu a matsayin mu na al'umma hanyar da Rahma za ta sauko mana shi ne wato nuna wannan jin kai ga bayi musamman ga gwamnatoci gwamnatoci kamar yadda suke daukan matakai na kyautata tattalin arziki to kuma a hada su tare da matakai na rahama da jin kai abubuwa wanda za su sauƙaƙe ma mutane su sa mutane su sayaya akwai abubuwa da gwamnati take ta ƙoƙarin yi na hanyoyin samun wato jari ga masu neman samun jari wanda yake yawanci waɗannan hanyoyi duk hanyoyi ne wanda an rataya su da tsarin riba to yanzu ana kokarin a fitar da su da tsarin da babu riba a ciki irin waɗannan da sauran abubuwa na wato kyautatawa musamman ga waɗanda suke su ba su ma da ikon wato samun jarin su wani aiki kamar nakasassu da waɗanda suke wato masu girman shekaru da sauran waɗanda suke ba su da ikon wato kokari a bayan ƙasa kamar yadda wanda Allah yake cewa la yastati'una darban fil ard ba su da ikon buga wato tafiya a bayan ƙasa domin neman arziki to su ma kada a manta da su a ɗauki matakai na nuna jin kai a gare su wannan shine zai saukar da rahama a cikin mu sannan ita rahama Allah maɗaukakin sarki ya zaburar da mu da ita mu kasance kullun cikin kwaɗayinta kullun cikin fatanta kullun cikin ƙaunarta Allah kuma musamman wato ga waɗanda suke suna da sifar ilimi malamai su yafi kowa cancanta su sifantu da sifar rahama saboda yana daga cikin rahama ya zamanto sun sanya ma mutane sun saman ma mutane mafita ba su mayar da addini ya zamanto kukumi da takura da tsanani a gare su ba domin Allah madaukakin sarki bai sanya kunci da takura a cikin addini ga kowa ba to sifar Allah madaukakin sarki yace yanzu wanda yake tsayuwa a cikin dare yana ne natsuwa cikin bautar Allah yana ruku'u yana sujada sai yana kaunar rahamar Allah yana tsoron azabarsa shin waɗanda suka sani daidai suke da wanda ba su sani ba wato wanda suka sani su ne suka sifantu da wannan sifa na tashi da daddare suna addu'a suna ƙiyamun lail kuma suna kaunar rahamar Allah suna tsoron azabarsa sannan ita wannan rahama Allah maɗaukakin sarki yana halittar bayi da ita wanda duk Allah ya yi shi mai rahama ne to Allah ya yi mishi kyakkyawa ya yi mishi kyauta wanda kuma ya zamanto sifar rahamar bata da su a cikin zuciyarsa ba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ishara ga cewa ina da iko a gare ka ne idan Allah ya zare rahama daga cikin zuciyarka to mutum yayi bakin kokarin sa yayi mujahada domin ya kimsa ya cika zuciyarsa da sifar tausayi da rahama da jin kai yana daga cikin sifar tausayi da rahama da jin kai wato sanya sanya hannu akan akan wato kan akan yaro wanda yake maraya mutum ya shafa kan maraya wannan yana sanya rahama a cikin zuciyarsa domin wannan zai sanya shi yayi tunanin irin abin wannan ya rasa da kuma bukatuwarsa ya zuwa ga jin kai idan har wannan ya motsa zuciyarsa kan wato ya kyautata masa ballantana kuma ya zamanto mai kula da shi to wannan hakika ya sanya ma kansa hanya shiga aljanna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin salawatullahi wa salamuhu alaihi ya ce da ni da wanda ya dauki nauyin maraya a cikin aljanna kamar haka muke yayi ishara ga ƴan yatsun ga ƴan yatsunsa guda biyu mai tasbihi da wanda take dan yatsan tsakiya Allah ya ba mu ikon koyi da shi sallallahu alaihi wasallam ya azurta mu da kusantarsa a cikin aljanna ya shigar da mu aljanna da shifa da shafa'arsa ya shayar da mu daga tafkinsa na alkautara mu yawaita salati a gare shi domin ɗaya daga cikin hanyoyin da za mu samu wannan falala ne da za mu samu wannan matsayi kamar yadda Allah ya umarce mu yace inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli 'ala Muhammad محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن زوجات النبي أمهات المؤمنين وعن آله الطيبين الطاهرين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين اللهم أدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين اللهم أدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمرنا وترفع بها شاهدنا وتلم, وتلم بها شعثنا وتكرمنا بها كرامة الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارض عنا وربنا اللهم اجعل الأمن والقرار في بلادنا وأم بالخير بلاد المسلمين اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا وانصرنا على من عادانا وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم